Book 2 82 82 წარსული მეორე წარსული 2 სასწრაფო უნდა გამოგეძახა სასწრაფო უნდა გამოგეძახა ექიმისთვის უნდა დაგერეკა ექიმისთვის უნდა დაგერეკა პოლიციისთვის უნდა დაგერეკა? პოლიციისთვის უნდა დაგერეკა? გააქვთ ტელეფონის ნომერი? წესით უნდა მქონდეს. გააქვთ ტელეფონის ნომერი? წესით უნდა მქონდეს. გააქვთ მისამართი? წესით უნდა მქონდეს. გააქვთ მისამართი? წესით უნდა მქონდეს. გააქვთ ქალაქის რუკა? წესით უნდა მქონდეს. გააქვთ ქალაქის რუკა? წესით უნდა მქონდეს. ის პუნქტუალურად მოვიდა? მან პუნქტუალურად მოსვლა ვერ შეძლო. ის პუნქტუალურად მოვიდა? მან პუნქტუალურად მოსვლა ვერ შეძლო. მან გზა იპოვნა? მან გზის პოვნა ვერ შეძლო. იპოვნა მან გზა მან გზის პოვნა ვერ შეძლო გაიგო მან მან ჩემი გაგება ვერ შეძლო გაგიგო მან მან ჩემი გაგება ვერ შეძლო რატომ ვერ შეძელი პუნქტუალურად მოსვლა რატომ ვერ შეძელი პუნქტუალურად მოსვლა რატომ ვერ შეძელი გზის პოვნა რატომ ვერ შეძელი გზის პოვნა რატომ ვერ შეძელი მისი გაგება რატომ ვერ შეძელი მისი გაგება მე ვერ შევძელი პუნქტუალურად მოსვლა რადგან ავტობუსი აღარ მოვიდა მე ვერ შევძელი პუნქტუალურად მოსვლა რადგან ავტობუსი აღარ მოვიდა მე ვერ შევძელი გზის გაგნება, რადგან რუკა არ მქონდა. მე ვერ შევძელი გზის გაგნება, რადგან რუკა არ მქონდა. მე ვერ შევძელი მისი გაგება, რადგან მუსიკა იყო ხმამაღლა. ვერ შევძელი მისი გაგება, რადგან მუსიკა იყო ხმამაღლა. აქსში უნდა ჩავმჯდარიყავი. აქსში უნდა ჩავმჯდარიყავი. რუკა უნდა მეყიდა. რუკა უნდა მეყიდა. რადიო უნდა გამომერთო. რადიო უნდა გამომერთო.